inter plendado cae apogado, cion electi. De tempo al tempo saltetas en la esperanta gazetaro cae inter reteioi, aludoi cae commentoi pri la iom post ioma mal crescado de la membroi de universala esperanto asocio. Cae ne nur tie. Certe tio ocasas ancau en multae aliei esperanto asocioi, tradizie formitae per aligio de annoi pagantai monatan au iaran cotison. Ien oca nivello, ili funccia sur base de la perspectivo de cluba vivo, lau quiu ili considas semaine au monate por babili, ausculti prelegoin, festi nascit datoin, consulti la bibliotecon, cae trinci teon. Ie landa au stata nivelo, oni esperas che la asocio el donu bulteneton cae organizu congressoin. Shainas doce la homoin, iam ne allogas tia spezza convivado. vivado. analizantoi attribuas tion mal shaton alla iuna generazio, cae al interreto, sed oni remarcas che la senin de atingas homoin de ciui agioi. Precipe, for pushas ilin, la devo pagi por ricevi tiom sen grassan producton. Effective, interreto proponas multipli sucain productoin sen pagie discuto pri sagia strategio fronte al tiu nova situazio en la esperanto movado, eble povus esti temo por alia articolo. Hodia mi emas mencii nur unu apartan angulon de la problemo. Fideble resultas maliunigio de la esperanta popoleto. Nova iondoi de iunai farigias pli cae pli maloftai, dum oni ancora attendas gis duolingo anoi, montros che ili effective farigias esperanto parolantoi. Urgias do al logi, cae precipe pli fortigi, cae apogi tiuin iunuloin, ciui iam farigis fervorei convincitai esperanto usantoi mi donas exemplon. Antau quelcae monatoi, mi ricevis, cae tui legis, unu plian numeron de la revuo Contacto. Gi estas oficiala organo de tutmonda esperantista iunulara organizo. Mi ne hesitus aserti che gi estas unu el la plei bonae periodajoi en nia lingvo. La enhavo estas varia cae cleriga. La menciita numero du mil dec ses ses proponas diversain articoloin pri sano cae malsano, sano, sed alla cef temo aldonigas diversai textoi pri variai temoi interesai cae legindai. Lau mia gusto, la blaga blogo Victoro Sole, cae tiel la mondo, Istvan Ertl, estas cerizoi sur la cuco. Meritas legadon crome speciale la articolo Vivi cune, shangi disdividitan pacintetson en comunan estontetson de Clara Ertl. Fine, la tuta revuo estas fierinda publicajo en Esperanto mi finu per demando, quiom da neiu nulloi abonas contacton. Certe malpli ol gimeritas meritas, se oni consideras la malmultan coston de la abono. Ciu tamen ne indas apogi tian belan laboron de la activa esperanta junularo? Au estas pli facile plendi che la iunulo ne interesigias pri esperanto